أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بنام نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سمیع بصیر بیگمان خداوند قول زنی را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند شکایت میکرد چنید خداوند گفتگوی شما را با هم میشنید و بیگمان خداوند شنوا و بیناست الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو کسانی که شما نسبت به همسرانشان دهار می کنند و می گویند تو نسبت به من به منزله مادرم هستی آنها هرگز مادرانشان نیستند مادرانشان تنها کسانی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 که توانایی نداشته باشد دو ماه متبالی قبل از آمیزش جنسی روزه بگیرد با کسی که توانایی این را هم نداشته باشد شست مسکین را اطعام کند این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید اینها مردهای الهی است و کسانی که به آن مخالفت کنند عذاب دردناکی دارند كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين بگمان کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می کنند خار و دلیل می شوند آنگونه که پیشینیان آنها خار و دلیل شدند ما یقینا آجات روشن ناصر کردیم و برای کافران عذاب خار کننده است یوم یبعثهم الله جميعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد در آن روز که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 نزد تو میآیند تو را می میگویند که خدا به تو نگفته است و در دل میگویند چرا خداوند ما را به خاطر من عذاب کند جهنم برای آنها کافی است وارد آن میشوند و چه بعد جایگاهی یا ایها الذین آمنوا اذا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون أي كسانك من ایمان هنگامی که نجوا می کنید به گناه و تعدا و معصیت رسول خدا نجوا نکنید و به کار نیک و تقوا نجوا کنید و از مخالفت خدایی که بازگشت و جمع شما به سوی اوز بپرهیزید إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون نجوا تنها از ناحیه شیطان است میخواهد با آن مؤمنان غمگین شوند ولی نمیتواند ضرری به آنها برساند جز به فرمان خدا بنابراین مؤمنان باید تنها به خدا توکل کنند یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ای کسانی که ایمان آورده هنگامی که به شما گفته شود مجلس را وسعت بخشید وسعت بخشید خداوند برای شما وسعت می بخشد و هنگامی که گفته شود برخیزید برخیزید اگر چنین کنید خداوند آنها را که ایمان آورده اند و کسانی را که از علم دارند دارند درجات عظیمی میبخشد و خداوند به آنچه میکنید داناست الرسول فقدموا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 بدانید خداوند از آنچه انجام میدهید با خبر است ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون آیا ندیدی کسانی را که طرح دوستی با جمعیتی که مورد خشم خدا بود ریختند اینها نه از شما هستند و نه از آنان آنها تبگند دروغ یاد می کنند در حالی که خودشان می اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون خداوند عذاب شدید برای آنها فراهم ساختند زیرا اعمالی را که انجام میدهند بد است اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهین آنها سوگندهای خود را سپری قرار دادند و مردم را از راه خدا باز داشتند پس برای آنها عذاب خار کننده است لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اموال و اولادشان به هیچ وجه آنها را از عذاب الهی حفظ نمی آنها اصحاب آتشند و جاودانه در آن میمانند يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون به خاطر بیاورید روزی را که خدا همه آنها را برمی انگیزد آنها برای خدا نیز سوگند یاد می کنند همان گونه که امروز برای شما سوگند میخورند و گمان میکنند کاری میتوانند انجام دهند بدانید آنها دروغگویانند استحوذ عليهم الشیطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشیطان الا إن حزب الشیطان هم الخاسرون شیطان بر آنها چیره شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده آنها حزب شیطانند پس آگاه باشید حزب شیطان زیانکارانند ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في بیگمان کسانی که با خدا و رسولش دشمنی میکنند آنها در زمره زلیلترین افرادند کتب الله لأغلبن و رسولی، این الله قوی عزيز خداوند چنین مقرر داشته که من و رسولانم پیروز می شدیم چرا که بیگمان خداوند قوی و شکست ناپذیر است لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز قیامت دارد نمیابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خیشاوندان آنها باشند آنها کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه قلوبشان نوشته و با روح از ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده آنها را در باغهای از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری جاودانه در آن میمانند خدا از آنها خوشنود و آنها نیز از خدا خوشنودند آنها حزب الله اند بدانید مسلما حزب الله پیروز است